Mano Loche! Mano Loche! Mano Loche! Mano Loche! Mano Loche! Hip na bunda, vou penetrar. Então vem fuder com nós, vem se parar de palhaçada. Vai! Paulo joelho para. Esfrega a bunda na rapaziada. Vai! Paulo joelho para esfrega a bunda na rapaziada. Vai! Pau no joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Pau no joelho, para. Senta no pau de quebrada, sai. Para, pensa, me olha, sai Vai, para, pensa, me olha, sai Vai, vai. Com a mão no joelho, novinha. Pode balançar a bundinha, vai. Pode balançar a bundinha, vai. Essa moda contagia faz quadradinho pra baixo. Ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo. Ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo. Ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo. Ela faz quadradinho pra cima. Vai, pau do joelho, para. Senta no pau desquebrada, vai. Mão no joelho, para. Senta no pau quebrada, Vai. Bão no joelho, para. Esfrega a bunda na rapaziada. Vai. Bão no joelho, para. Esfrega a bunda na rapaziada. Mano, Loche. Então vem fuder com nós, vem se parar de palhaçada. Vai! Pau no joelho, para. Prega a bunda na rapaziada. Vai! Pau no joelho, para. Prega a bunda na rapaziada. Vai! Pau no joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Pau no joelho, para. Senta no pau de quebrada, sai. Para, pensa, me olha, sa. Vai, para, pensa, me olha, sa. Vai, vai. Com a mão no joelho, novinha pode balançar a bundinha, vai, pode balançar a bundinha, vai, essa moda contagia. Faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima, vai, faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima, vai, mão no joelho, para. Senta no pau desquebrada, vai. Mão no joelho, para. Senta no pau desquebrada, vai. Bão no joelho, para. Esfrega a bunda na rapaziada, vai. Bão no joelho, para. Esfrega a bunda na rapaziada. Mano Loche.